Simplai gestoi helpas en videoconferenzoi. Videoconferenzoi povas esti lazigai, cae ofte la virtuala spazio englutas la senvortain partoin de la conversatio. Britai faculoi nun desiras contrau agi al tio. Ili disvolvis serieton de gestoi, kiui restarigu senvortan comunicadon la dic fingron supren por montri consenton, au la manon sur la coron por esprimi compaton. Tio estas du gestoi, ciu in disvolvis psicologo de la Universitata Collegio en Londono, por plibonigi la qualiton de retai seminarioi. La cronvirusa pandemio necessigis la changion al virtuala elezioi, cae al heima officeio. La lacetso, ciu aperas post longai retai rencontigioi, cae la restanta sento de solezzo, malgrau virtualai contactoi, estas conatai al multai homoi. Per reto taugai gestoi, nun la psicologoi, volas helpi al homoi, mildigi tiuin negativain sequoin. La nove disvolvita sistemo solvu a parte tiu in problema in qui altrudigias che video conferenzoi o de la vita al vidulo qui en persona i povas exemple per i estas a pena o percepteblai en retai rencontigioi la ciferezza bildo estas simple tro malgranda cae la cerbo ne capablas compensi la procrastoin civi ec estas pro la transcendado. Cadre de seminario, che studentoi de psicologio en la unua semestro, parto prenis en la prilumigo de la video rencontigiae signaloi. Cetio montrigis, che la uso de gestoi dauripove pli altigis la bonfarton de la gestudentoi. Crome, ili lau proprae indicoi povis cun porti pli el la lezioi, cae disvolvis pli bonan grupan senton. Cial la man movoi efficas positive alla bon farto, tio gis nun ne estas tute clara. La stiezistoi supposas, che la gestoi transcendas aldone done alla informoi, ancau emozioin la gesto ai capablas tion lautio an pli bone ol emoticonoi qui estas en havatai en kutimai video conferenza i programoi nome butonoi en formo de visaggioi caide applauda i manoi qui ebligas virtuala in reagoin cae servas por peri emozioin plua experimento de la brita teamo montris che ia similae en havoi tiel ce la gestoi estas peratai, set che la bon farto de la parto prenantoi ne prialtigis. La faculoi supposas che la emoticonoi tro for directas la attenton de la interparoloi. Por povi usi ilin, la parto prenantoi devas unue malfermi la babilean fenestron, cae serci pri tauga simbolo la video rencontigia signaloi estas compare pli rapide cae pli interactive appliceblei. Crome, la personoi pli forte cun activigias per la movoi de la manoi. Tio havas laula psicologoi pluan avantagion, char corpa movigio estas preferinda al longtauras silenta sidado, ecz se nur ocasas ma longa svingado della manoi.